Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam eh, znači haditha uh, thalithu wa sab'un 73. hadis a nebi hurirete radi Allahan opet od Ebu Hurire a ne nebi sallallahu alaihi sallam da je vjerovisnik sallallahu alaihi sallam rekao innama ju'ila li mamu li utemme bihi ovo je poznati tekst i jedan, znači, jedan od jedan hadisa koji svako treba, svaki musliman treba uznati. E, zaista imam postavljen da bi se slijedio, da bi se povodio za njim. Inama džulja ili imamu, ili teme bire, mnoge stvari se dokazuju sa ovim tekstom hadisa. Znači, hadis počinje tako, inama džulja ili imamu, ili teme bihi, e, zaista imam postavljen da bi se povodilo za njim, da bi se slijedio, fela tahtelifu alihi, i nemojte se razlikovati sa njim. Fa idha kebbere fe kebbiru. Pa kada izgovori Allahu Ekber, izgovorite Allahu Ekber. Vo <clears throat> idha reka fe rekao. Kada odi na ruku i vidite na ruku. Vo idha kale sami Allahu li men hamide. Pa, a kada kaže sami Allahu li men hamide. Fe kulu rabbena velekel hamd. Recite rabbena velekel hamd. Vo idha seđede fesđudu. Kada odi na seđdu, idite i vi na seđdu. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون A kada klanja imam sjedeći, klanjajte i vi sjedeći za njim. Još jedan hadis je u istom kontekstu, pa ćemo njega navesti, 74. Rabija Vesavun, a najšete radi Allahu anha, kalet, govorit ćemo znači, o ovog hadisa, ima više vesela, bitnije. A najviše te radi anha, kad da iše radi anha, da je ona rekla, salla Rasulullahi sallam sallam fi bejtihi wa huwa šakin. Kaže, Allahu poslanik, Allahu poslanik sallam sallam je klanjao u kući, a bio je bolest. Fa salla džali sen. <clears throat> Kaže, pa je klanjao sjedeć. Wa salla varahu qawmun qiyamen. Pa kaže, pa su za njim klanjali neke ljudi skupina, za njime klanjala skupina Qiyamen, stojeći. Klanjao se, e, počeo zaklanjao za njim stojeći. Fa Fe'ešare ilihim aniđili su. Pa im on išaretio, pa im on išaretio rukom, najvratnije rukom, ni paš na hadisu, i obično se išaret radi rukom ili glavom. Kaže, pa im on išaret, aniđili su da sjednu. Fe'lemmen sarafe, Pa kada je, kaže, predao selam, seraf iz namaza, znači predavanje salama, rekao je, idnama džuvelja li mamu li utemme bihi, iste riječ koji je prijedno na dispočetak. E, zaista imam postavljen da bi se povodilo za njim, da bi se slijedio. Fa idha reka'a farka'u kada ode na ruku, idite vi na ruku. Vajda refa'a farfa'u. Kada se vrati, podigne sa ruku, i vi se podigne. Vajda kale sami Allahu limin hamida. Kada kaže sami Allahu limin hamida, faqulu rabbena velike lhamda. Vi recite rabbena velike lhamda. Vajda salla džalisen fa sallu džulusen eđmein. A kada klanja sjedeći i vi klanjajte svi sjedeći u ovom hadisu, oba hadisa je došla ovo, kad se kaže ovdje fejda kebere fe kebiru. Znači, e, došlo je u arabskom jeziku kad kaže nešto, kada, kada neko radi ovo, fe, pa uradite vi to. Fe ovdje znači tartiv, znači ras, redoslijed. Znači, prvo mora to ovo, pa onda ovo. Znači, prvo imam, treba uraditi ovo, pa onda nakon imama treba uraditi ovo. To je vrlo bitno, jel? U stvari govori ovdje, e, znači govori o tome, znači da ova, ovo u arapskom jeziku fa, koja dođe nakon kaže fa, fa, onaj fekebiru ferkeu ako ako imam ode učini ruku ferkeu ako imam kaže Allahu ekber fekebiru znači to u stvari znači tertib znači da ide redoslijedom i taqib da prvo se uradi ovo pa onda ovo jedno za drugim mora ići a ne uporeda ne zajedno i ne da se pretiči naravno dobro <clears throat> naravno ovaj hadis nema potrebe da ga da sad ponovo ponavljam što je došlo u tekstu hadisa osim ovaj dio ovdje što je bitan a to je kod e, hadisu hadiše radi Allahu anha a to je da je poslanik sallallahu znači u prvom hadisu je poslanik sallallahu od Abu Hurire pojasnio znači e, to da se ne treba da se ima da se ima slijedi u namazu da se klanja povodi za njim da se ne treba razlikovati od njeg, pa, je, pa su navedeni ti neki primjeri. Izgovaranje tekbira, odlaska na ruku, izgovaranje sami Allah un min hamide, rabbena vlakadna u strani uh, muhtedija. E, ako, ako ima klanja sjedeći, da se klanja za njim sjedeći. Iako su osobe u, uh, koje klanja za imamom, koje sjede, klanja sjedeći, ovdje se misli sjedeći ako je bolestan. Ima razloga da klanja sjedeći, ne može stojeći. Uh, da onda oni koji su u stanju da klanjaju stojeći, ako klanjaju za imamo po tekstu hadisa, trebaju klanjati sjedeći i oni, a ne stojeći. A u hadisu od Aisha radijallahu anha, znači navodi se ovdje da je poslanik sallallahu alim sredem bio bolestan, pa je zbog te bolesti klanjao sjedeći. Pa kad su ashabi, znači koji se posafali za njim, klanjali za njim, e, mislili su da oni, pošto mogu biti na pijamu, da oni trebaju stojeći da klanjaju pa im oni šaretiju da sjednu. I onda kad, kad je završio namaz, pojasni im to da se ne razlikuju muktedije od imama. Iz razloga, znači, da bi se, da bi se upotpunilo ovo pravilo, znači, da imam postavljen da bi se slijedio namaz. Kako on radi, tako se za njim radi. Naravno, ovdje ostaje ona, ona dilema kod toga ovog teksta Hadisa. nema Đulim Ali u teme Bihi, zaista imam postavljen da bi se povodilo za njim slijedu njima. Da li se to misli samo na radnje, ili se misli i na nijet, doći na te neke misli, ili se misli i na nijet, na nijet, na riječ i tako dalje. I na koje radnje? Da li samo na ruknove ili na mustehabe? Jer ako imam, ne diže ruke, one koje se, e, na mjestima gdje su ne dizati ruke, da li to znači da muhtedije za njim ne treba i dizati ruke, kao što pokušavaju neki dokazivati s tim, ovaj, da nije osuneta dizati ruke za imamama, za imamima koji, koji ne dižu ruke. Što je pogrešno dopčivanje, naravno. <clears throat> Dobro. Eh. Znači, ova, ovaj hadis, odnosno ova dva hadisa imaju dvije, dvije krupne i velike mesele, a onda ćemo e, spomenuti zaključke iz ovog hadisa. E, prva mesela, a to je e, da li je isprava namaz onome ko klanja farz za imamom koji klanja na filu. To je poznato mesela i e, oko koje postoji razilaženje među, među učenjacima i unutar mezheba, odnosno e, među mezhebima. Znači, e, valjanost namaza ono e, koji klanja farz za onim koji klanja na filu. <clears throat> Pa je džumhur učenjaka na stavu, džumhur, znači većina učenjaka na stavu, da taj namaz nije valjan. Ademu sihat salam. Na tom su malikijski mezeb, hanefijski mezeb, uh, I e, poznati stav, znači mešhur od Hanbelijskog mezeba, unutar Hanbelijskog mezeba ima razilaženje, znači onaj stav koji prevagnuje, taj stav. Znači, tri mezeba su na tome da ka, onaj koji klanja farz, za oni koji klanja na filu, da mu namaz batli, da nije ispravan. Nije valja namaz. Što, otkud vam to? Šta vam je dokaz, kaže ovaj tekst hadisa, inema džulja li mamu teme bihi, fela tahtelifu alihi. Imam je, postavljen da se slijedi, da se povodi za njim, fela tahtalifu alih, tekst od, hadisa od Abu Hurire, fela tahtalifu alih, nemojte se razgovat od njega. Pa kažu oni, ako je, ako je imam zanijetio na filu, a mukted je zanijetili farz namaz, kaže, to, to je najveća, najveća razlika, ra, najveći razlika koji može postojati između klanjača, jer je nijet najbitnija stvar, najbitnija stvar u namazu sa nijetom namaz postaje namaz. Znači, e, zbog, na nijetu, valjanost dijela je zasnovana na nijetu. Kako onda može da se razlikuje nijet klanjača, da ima da oni koji klanjaju jedni za drugi, da imaju različite nijeto. Mora imati isti nijet. To je njihov argument. I imao bi smisla da nemamo drugi neki hadisa. <clears throat> drugi stav učenjaka, a to je šafijski mezeb, između ostalih izabrali imam Zaj, Bžerir Taberi i drugi, Šehr Islava bin Tebi, Ibn Qaim i tako dalje, Ibn Kodame iz Velijskog mezeba i mnogi drugi učenjaci, pogotovo savremeni poznati učenjaci, koji su inače u osnovi jel, Belijskog mezeba, ali u ovom pitanju su izabrali stav na čemu, na čemu su šafije, a to je da je namaz valjan i ispravan, da nima smjetnije, da onaj koji klanja fard, da klanja za onim koji klanja na filu šta je dokaz? Dokaz je hadis mutefekun alihi od Muaz bin Džabila, poznati hadis u kojem je došlo kana yusalli ma nabi sallallahu alayhi wasallam thumma yarji'a fa yusalli bi qaumihi tilka salat Muaz bin Jabal radijallahu anhu klanjao bi sa poslanikom sallallahu alayhi wasallam farz namaz a inače imao mešdžid džamiju, što bi naši rekli, imao je mešik gdje on predvodio namaz. Prvo bi klanjao namaz sa poslanikom, sallallahu alaihi wa znači klanjao bi far s poslanikom, a onda bi otišao u svoj džamat, svoj mešit, pa bi klanjao s ljudima, predvodio njima namaz. Jedno od ovog dvoga je, znači, klanjao na filu, bez sumnje. U stvari, prvi namaz je klanjao kao farz, a drugi namaz koji predvodio ljudima klanjao kao na filu. Pa kažu, to je jasan dokaz da je to ispravno, da je to valjano. A ako bi neko rekao, pa dobro, to je postupak ashaba, Muaz ibn Džebel, otkud je znao tom poslanik? Znao je, znao je, onaj koji se žalio na Muaz Džebela, što što je dugo učio namazu, odužio, pa se žalio na njeg. A razlog žaljenja bi u tom, kud kasno dođe, klanja za, za poslanik, znao, još kad dođe, klanja, razvuče im namazu, puno uči, dugo uči. Dobro, znači to je jedan argument. <clears throat> A onda drugi argument je, hadis eh, koji bilježe Budaud, vjerodostojan hadis u kojem je došlo u eh, opis klanjanja namaza u strahu. Ima ih i neki šest oblika namaza u strahu. Misli se namaza u strahu, misli se u ratu, u ratnom stanju. Kada su jedinice, jedna naspram drugih, znači te koje se bori. Danas to nemoguće zbog ovog oružja, ali prije to bilo, pošto je borba bila... Braćo, isključite telefone. Stavite na nečuno. E, u tom hadisu je došlo uglavnom da jedna od, od, nač, jedna od, od oblika vrsta klanjanja namaza u strahu je to što je poslanik sallallahu alim sedem sa skupinom ashaba klanjio bi dva rekata, znači podijelio bi vojsku na bojnom polju u dva, u dva tabora, dvije, e, dvije jedinice. S jednom bi klanjao dva rekata, salatu hauf, a druga bi stražazla naspram neprijatelja, da, bi, da ne bi napao. A onda bi ta s kojima klanja, oni bi otišli na, na, na, zauzeli to mjesto, E, stražarenja, a onda bi došla druga grupa pa bi sa njima klanjao druga dva rekata. <clears throat> Znači, predao bi selam sa prvom grupom, pa bi onda klanjao sa drugom grupom dva rekata. A klanjali su farz namaz. Znači, jedno, s jednima klanjao farz, sa drugima klanjao na filu i to on njima predvodio, na, e, pre, predvodio namaz i e, taj drugi namaz koji klanjao, on je klanjao na fila, on su klanjao farz. Što ukazuje, znači, da je, da, e, da klanjanje, ono koje klanja fard za onim koji, za imamo koji klanja na filu, da je valjano, da je ispravno. Dobro, onda kako pretumačite ovo fela tahtalifu alihi, kako odgovarate na to, e, što došlo u tekstu Hadisa, nemojte se razgovati od imama, kako došlo u tekstu Hadisa, kaže to se misli, nemojte se razgovati fi af'alil imam, u radnjama, pokretima imama, a ne u, a ne u nijetu ili ono što se uči. I e, na ovaj način, e, Allah zna najbolje, znači ispravno ono na čemu je ovaj drugi stav, na čemu su šafije, na čemu je šafijski mezheb. I ovdje je bitno da znamo, znači, ovo često nam se dešava, znači, ne mora značit da neki, kad se učenjaci različuju nekom mesele, ako je džumhur u lemi na jednom stavu, da je to jak stav. Znači, ibriti u argumentima i dokazima. Znači, ne, a tako je mnogo, mnogo mesela gdje je džumhur na jednom stavu ima jedan stav, manja skupina na drugom stavu, a uz, uh, argumenti dokazi budu na strani, uh, na strani uh, učenjaka koji e, koja manjina učenjaka koji znači koji nisu koji nisu ovaj e, stav koji koji ne zastupa ne, ne smatra velika skupina učenjaka. Takvih mesela je mnogo. Mnogo mesela je tog tipa. <clears throat> Dobro. Znači to je jedna ta mesela. Dalje druga mesela vezana za ova za ova dva hadisa je uh, klanjanje za imamom koji klanja sjedeći a oni koji, e, muktedije koji klanjaju za imamom, oni su mogućnosti da budu na kijam. A imam koji klanja uh, zbog nemogućnosti, zbog neke bolesti i tome slično, klanja sjedeći. Da li je obaveza onima koji klanjaju za imamom, koji klanja sjedeći, da i klanjači za njima, koji u osnovi mogu klanjati stojeći, da li njima obaveza da klanjaju oni sjedeći za njim ili, ili mogu stojeći? ova dva hadisa ova dva hadisa je došlo u tekstu hadisa Vajda salla džalisen i u prvom i drugom Vajda salla džalisen fa sallu julusan eđmaun kaže kada imam klanja sjedijeći vi klanjajte sjedeći za njim svi tekst hadisa jasan kod da a onda imamo vam dva stava učenjaka po tom pitanju prvi stav rećemo da je to evo, prvi stav na džumu uručenjaka da njih spomenimo a to su znači hanefijski mezheb, šafijski mezheb i, o, o, i ovaj, unutar od ostala dva mezheba imamo veliko razilaženje e, a to je da, da je ispravno da ovaj da onima e, da onima koji klanjaju za imamom koji klanja sjedeći a oni su u stanju da budu na pijamu da njima nije dozvoljeno da klanjaju sjedići. Znači da im je vađib obaveza šart valjan za klanjaju stojići. A to je opreć u tekstu hadisa. Znači. <clears throat> Šta vam je dokaz za to? Dokaz je znači, drugi hadis mu tefeku na lih. Znači oba ovdje hadisa što smo spomenuli od Aisha i Ebu Horir radijela Hanhuma su mu tefeku na lih u kojem je došlo tekstu hadisa, kada imam klanja sjedeći, vi klanjate za njim sjedeći, iako se ustavljate klanjati stojeći a on klanja sjedeći zato što nije mogućnost da klanja stojeći. A onda imamo vam drugi hadis i drugi stav, većina učenjaka na drugom stavu, da, da nije dozvoljeno onom koji je kadar na kijam da klanja sjedeći za imam koji klanja sjedeći. Šta je dok, dokaz hadis mutefeku na lehi u kojem je došlo? Oda iše radi Allahanha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem salafi meradi meutihi da je klanjao u svojoj bolesti koji od koje umru pred kraj smrti klanio je qa'ida sjedeći wa salla Abu Bekr wa nasu khalfahu qiyama a klanjali su Abu Bekr i ljudi iza njih stojeći u stojećem položaju i to je poznato na duži hadis ima tekst hadisa da je namaz počeo Abu Bekr on je on je zanijetio počeo klanjati namaz i u toku namaza izađe poslanik sallallahu on se pošto on bio u, u sobi kuća a iše to je u smešćid bilo izađe i dođe, do, dođe, znači približio se namazu, a onda je Bubekr htio da se povuče nazad. Povuče nazad, uđe u Safove, kako bi poslanik sa Lalanselem bio imam. <clears throat> Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio, tražio od Bubekra u ovom rejavitu glavno došlo, znači da je Bubekri krenuo da, da ovaj, Mutefekon Ali, da, tio da, da zanijeti, da izgovori Allahu Ekber, kada je vidio njega da ulazi, tio da se vrati nazad, pa on njemu kaže ostani. I ostao je Bekr na mjestu imama, pa je došao poslanik sam sam pored njega sjeo i on je zanijetio, počeo namaz. A Bekr pored njega. Pa je poslanik sa Lan Selen klanjao sjedijeći, a Bubekr pored njega, s desne strane. I to je jedno dokaz da je dozvoljeno stat s desne strane imama uporezma da ima da nije važib, da nije šart valjanosti safanja, da mora da mora imam bit sam. Pa je stajao Bubekri pored njega s desne strane, a je Bubekri stojeći. I ostali je shabi za njima sto, u stojećim položajima. I znači povodili su za, uh, u namazu, za, uh, u radnjama za poslanikom salalahu, ali insadim. osim u ovom razlika, samo u sjedinju stojenju, stajanju. Pa ovi koji dokazuju kažu, znači šta je njihov argument, kaže ovaj hadis da može imam biti da klanja u e, sjedićem položaju, a da oni koji klanjaju za njim da klanjaju u, sto, e, u stojećem položaju. Uh, sad nastaje problem, bo kako pomirite ove hadise? U hadisu došlo jasno riječima, kada ima klanja sjedić, ti vi sjedić. Kako izmirite ova dva hadisa kontradiktivno? To je jedan primjera hadisa, oni, kako kaže, jel, muhtalif al hadis, znači hadis koji su opričen, opričen drugima, takvi primjera koliko hoćete, znate ono, da li, da li dodirivanje šakom polnog organa, da li kvare, abdes ne kvare, abdes dva kontradiktorna hadisa. Uh, da li se prvo na, na, sa, sa, nakon vraćanja sa orkuva, kad se ide na seždu, da se ide prvo koljenima ili rukama? Ide se na ruke ili na koljena, dva kontradiktorna hadisa. je. Jedno došlo da se ide prvo na ruke, drugo došlo da se ide prvo koljenima i tako dalje. Znači, takvi primjere imamo ovaj, mnogo. Takvi primjere imamo mnogo u mnogim, ne samo u, ibadetima, nego čak i, i, u adetima poput pijenja, ovaj, pijenja, u, u, pijenja vodi u stojenčem položaju došlo hadisu od muslima da onaj ko, poj, ko popije vodi u stojeći položaj neka povrati. Znači neka ne pije stojeći. Onda došlo u, drugi, na, u drugim hadisma da je poslanik, poslanik sallallahu sallam pio u stojećem položaju vodu. Onda, onda mokrenje. Mokrenje. Da li treba si, eh, si, eh, ovaj, čučeći, sjedijeći da se mokri muškarac, govorim muškarcu, ne ženama, ili, ili stojeći. Pa onda imamo znači hadis koji kaže na to da treba da se mokri u, u čučeći sjedeći, a onda imamo hadis drugi da je hadis u Buhariju, i Muslimu da je poslanik sallallahu alejhi ve mokrio stojeći. I tako kontradiktorni hadis. Znači jedno dođe naredba ili zahtjev bude ovako, u drugom suprotno. I onda kako izmirite te hadise? Takvi primjera je mnogo. I te stvari treba učiti, izučavati i oko tih mesela postoji razilaženje shodno razumijevanje tih hadisa i treba izučavati. Nije to ono kaže Pa dobro, što jedno kaže, bitno da ima jedno i drugo i selam ali kidu dalje. Nije to tako, tako se ne uzimaju stvari. Znači, to treba izučiti, treba naučiti, treba analizirati. I zato je smisla toga da učimo, da izučavamo, da treniramo svoje razumijevanje, svoj fe, svoje razumijevanje vjerije, propisa. A, I naravno ono što vidimo, da, što, što mislimo, vidimo na osnovu, na osnovu argumentacije da je ispravnije, da je bliže, uzmemo taj stav. Znači, ne slijed, da ne idemo slijepo, slijedimo, dođeš kod ovog učenog, on ti objasni, ubijedi ti tu stvar. Kod drugog slušaš, on ti ubijedi suprotno i ti slijediš taj, pa onda podaš kako gdje od koga šta učiš. Znači, ne idi to tako što treba sjest, treba naučiti. Naravno, e, mi trebamo da, da slijedimo pojma, poimanje, razumijevanje mesela i šerijata od ljudi u čije znanje, imamo povjerenje i od njih učimo vjeru, ali nema slijepog povođenja osim, osim za šerijatskim tekstom Kur'ana i Sunneta. Znači, slijepo slijedi samo poslanik za onom a ostalo ulema, oni, oni nam pojašnjavaju, pojašnjavaju propise i mesele. Mnogi ljudi imaju problema s tim. Mnogi ljudi misle da je Bintemije ne pogrešio. Što god kaže Bintemije, to je kapak, ne, tu šta dalje pričati i tako i neko možda i pogrešno uči. Ovaj, naravno, ne govorimo o onih ekstremistima koji temi tekvir i tako da to on, nisu normalne, ne govorimo o ovim ovdje ljudima koji normalno gledaju, zaista Ibn Temi je bio veliki učenjak, imamo u gobina šehe Islam, i on džep je nazvan šehe Islam. Šehe Islama, znači ne šehe Bosne. I A onda ovaj dođe olakšanje, to je bitna stvar, znači kad neko za, zaslijepi za nekim učenim, pa ide za njim ko čorava kokoška, gdje god i on šta god kaže, tako je. Znači to nije ispravno tako. Tako se ne slijedi, znači ne slijedi se niko slijepo od uleme učeni ljudi. Ovaj, ovo govorim zato što sam i ja donekle imao, ovaj, u početku sam učio sve što smo učili, onakako sve Ibn Temije, Ibn pa onda kad sam prvi put čuo da ima nešto rekao Ibn Temije, a drugi stav na kojem on nije bio makako više jače ima argument pa bilo drago aha račun pa može i on kao pogriješiti može biti temi pogriješiti znači to je olakšanje neko a normalno da može pogriješiti Sva, svaki učenjak je ovaj, e, sklon grešiti može pogriješiti ne namjerno grešiti nego to je njegov štihad godve u tom pitanju na tu, pa, prema tom stavu a neki drugi učenjaci zavljaju drugi stav radi drugi argumenta i tako dalje <clears throat> dobro da ne odlutamo znači uh, oni učenjaci koji dokazuju da po ovom pitanju, znači klanjanja za imamom koji klanja sjedeći, dokazuju s ovim hadisom. A onda imamo ovaj pojašnjenje, pa dobro kako razumijete ona dva druga hadisa od Abu Hurere i Aiše, pa kaže oni taj hadi, ti, hadi, uh, ti hadis derogiran. Kako derogirani? Daj dokaz derogacije. Onda to O, znači, e, imam šafija smatru da su o, ona prijetodna stanja i tekstovi hadisa u kojim je došlo da kaže poslanik sa znam, znači kada klanja imam džalisen fe, fe, džalu, fe salu džulu se neđmeun, vi sjedeći svi e, da, da imam šafija smatru da su ti hadisi derogirane. Sa ovim zadnjim hadisom e, u kojem je došlo kako je klanjao u, e, u svom bolesnom stanju prije smrti. Imam Ahmed Uzanegiro, kaže, ne ima dokaza da te derogirano nego derogaciji se ide samo onda, znači nema dokaza da drog nije rekao poslanik sa ono što sam prije rekao, to nije tako, sad je ovako. Nego, ovaj, kaže, kad god je moguć, kad dođe nešto kontradiktorno oprično nekim tekstovima, hadisima, uh, ako je moguće pomiriti oba, da, o, ta oba hadisa, po oba radi hadisa, odnosno shodno stanju određim, obaveza rad pod, eh, na takav način. Pa ćemo vidjeti šta je to izabrao Imam Ahmed Ahmed jer odgovori na ove hadise da je drogiran, da su ova dva hadisa da je drogiran, da Buhrerije i, i, e, i Aisha radijallahu anhuma, znači odgovori na njih da su derogirani ili tako dalje, ili da je to specifično samo za, da je, da je specifično za poslanika sallallahu sallam, tome slično, znači ti odgovori imaju određeni, e, određeni fatu mačenje, imaju određeni slabosti. E, drugi stav učenjaka, a to na tome su Zahirije, Euzaj i Isak ibn Rahoveje, a to je da znači da je uh, oni uh, e, moktedije koji klanjaju za imamu, koji klanja sjedeći, da je njima obaveza, da je njima vađib da oni klanjaju također sjedeći. Pa makar bili u stanju, znači da budu na kijam. Kaže, radići po tekstu ova dva hadisa. <clears throat> A onda ima Mahmed dolazi da ne, da, da ne, ne znači nijem cilj za da navodimo sve moguće argumente vezan za ovu temu, jer je to duga mesela. Znači, teška mesela, duga. Sa ovom se mesela malo trenira, mozak malo trenira se u fikskom smislu, malo, da se malo navikavaš kako, kako nije jednostavno dođe do nekog propisa, do nekog razumijevanja nekog određenog propisa. Kao što neko misli, kad jasno je ko dan, nema. pa ima stvari koje nisu baš tako jasne, znači. Pogotovo, znači, pogotovo u ovakvim situacijama. Dobro, ima Ahmed ima neku treću soluciju. A to je, on kaže da ova dva hadisa se mogu izmiriti, pomir, može se raditi po njima. I to što spomenuo Ibn što spomenuo Imam Ahmed, podržao Ibn Hajar poslije i rekao da je to da je to fin spoj da se radi po oba hadisa. Odnosno po ovom što je došlo da je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem a oni klanjaju stojeći e, e, u znači u njegovoj bolesti pred smrt i ovog je rekao riječima da imamo klanja sjedeći da je obaveza klanjati za njim sjedeći. Kakav je spoj napravio? Kaže, kaže imam Ahmed. Kada imam koji predvodi ljude namazu, <clears throat> kaže, počne namaz u, u, u stojećem položaju. Pa u toku namaza, pa u toku namaza se desi nešto zbog čega mora da sjedne. Kaže, u tom slučaju je važi, važi obaveza onim mukterijama koji klanjaju za njim da oni klanjaju u stojećem položaju. I time radimo, kaže, po hadisu, Znači, time, kaže, radimo uh, po hadisu, znači, u kojim, pos, uh, kojim je poslanik, sallallahu alaih sallam, uh, gdje je klanjao sa Ebu Bekrom i sa ljudima. U, u svoju, znači, u tom hadisu gdje je došlo, znači, gdje je bio, uh, znači, u smrti od, uh, od koje je umro. A kaže, ovi hadisi drugi, a to je, kaže, kada ima, kada počne namaz u sjedećem položaju, oni koji klanjaju za njim, Kaže, mustehab im je da klanjaju u sjedećim položajima. Znači, mustehab. Ne, ne šart valjanosti, ne vađb, nego mustehab i da klanjaju u sjedećem položaju. Ako bi klanjao svojeći, znači, nema smijeti, namaz je ispravan. Ali bolje je mustehab da klanjaju u sjedećem položaju. I time, kaže, na ovaj način, kaže, uh, izmirilo se može se rad po oba hadisa. Oba hadisa. I tako da Ibn Hađer ovaj podržao ovaj, njihov, ovaj njegov, njegov stav i njegovo tumačenje bitno da ovdje navedimo ove stavove, sad te kaže neko, pa dobro šta je sad ispravno. Ovaj, bitno da znate da ovako mesela, koliko se da nama može desiti uopšte u praksi da, ovako, da dođemo u ovakvu situaciju, da klanjamo, to je, to je sad priča za sebe. Uglavnom, propis je po ovom pitanju ovakav. Sljedeći e, što je došlo, u, na što se razumijete može iz hadisa ovdje, znači e, obaveza slijedženja imama, zabrana preticanja imama, da zabran predstavljanje mama, recimo, uh, uh, uh, na osnovu zabran predstavljanje mama, to ukazuje da li je namaz, da li je namaz ovaj, batel, nije batel, spominjali smo to razilaženje. Uh, također učenjaci <clears throat> kažu, znači vezano, znači ovdje, ovdje je riječ o predstavljanju ovim hadisom, međutim, musavat, uh, istovremeno radi radnje koje radi imam, znači slaga se sa njim u, u, dijelima, u, u, u, u, u, u, u, radnjama koje radi u namazu, da je to mekruh. Da je to mekruh. Znači, da, a kad se to dešava? Obično se to dešava oni koji su u prvom safu, pa oni gledaju, e, gledaju i mama šta sve radi, šta god ono radi, odmah za njim idu. Kako ono radi? Znači, oni uopšte ne sjećaju. Osnova je, znači, način sliđenja imama namazu u tome da slušaš njegov glas. Kad on kaže Allahu Ekber, početnom tekbiru, kad on kaže sam je Allahun mide, sam je Allahun min hamide, znaš šta ćeš nakon toga vratiti, izgovoriti. Kad kaže Allahu Ekber, znači ne gledaš je on pao na seđu, sad čekaš njegov Allahu Ekber, on zgovori Allahu Ekber na seđu, pa tek onda ideš za njim, odeš na seđu. Znači, e, e, to je, znači tako bi trebalo da, da se slijedi imam. A ne da pogledom se, ne slijedi se imam pogled, da gledaš kako on radi, šta radi. Pa da, znači, da je tako, znači onda žene ne mogli ni klanjati nikako za imamom. Nego na osnovu glasa koji ču sa izgovaranje njegovih e, tekbira u znači, prilaznim tim stanjima. A, tako znači da je istovjetno klanjati sa imamom, znači u najmanju ruku može da je to mekruh i da može odvesti u, u prekrišaj, može odvesti u haram. <clears throat> A onda ovdje se spomenuo, znači u hadisu ukazuje na to da u hadisu, znači ova dva prijedna hadisa došla, znači ukazuje na to da je, oni koji klanjaju za imamom da trebaju ili da me važim klanjaju, koji klanja sjedići, da je važim da klanjaju oni sjedići ili da je mu steha po tumačenju mama Ahmeda da klanjaju sjedići ili po trećem stavu, odnosno Eh, prvom stavu, znači imamo džumhur koji kažu da, mu je, da je njima važno da klanjaju stojeći, spomenuli smo to razilaženje. Eh, ovdje u hadisu također spomenuto da kada imam kaže rabena, valek, rabena lekel hamd ili rabena valekel hamd, da, da onda znači eh, da oni, da muktedije kažu ovaj, se, pardon, kada imam kaže sami Allah umine hamide, da muktedije kažu rabena valekel hamd. To je znači došlo tekstu hadisa. A onda imamo ovaj ovdje ovaj uh, kako kaže učenjac kako kaže Ibn Abdulber znači ovaj nije poznato eh, razilaš kod toga da onaj koji klanja sam za sebe namaz da treba jedno i drugo reći treba reći sami sami Allahu min hamide i rabbena velekel hamd a imamo razilaženje kod učenjaka kod toga kada imam kaže sami Allahu min hamide da li imam kada se podigne treba reći rabbena velekel hamd ili ne treba reći Eh, kao što ima razilaženje uh, eh, muktedije koji klanjaju za imamom. Kada imam kaže sami, sami Allah hudmen hamide, da li i oni treba reći sami Allah hudmen hamide, uh, eh, rabena valekel hamd, ili samo treba reći rabena, rabena valekel hamd. Međutim, oko Boga ima veliko razilaženje kočenjaka. Uh, Uh, ovo za Muktediju, da li Muktedija treba reći isto sami, sami Allah Hulimen Hamide, kada klanja za imamom, u tome se izdvojila šafije, kažu da, da je i njemu, uh, da je propisano i Muktediji da kaže, dok Žumur Čaka kaže da ne treba, treba reći samo uh, Rabbena Velekel Hamide. A onda uh, kod imama, većina učenjaka na stavu da ima uh, pore što treba reći sami, sami, sami, sami Allah Hulimen Hamide, treba reći Rabbena Velekel Hamide, a manja skupna Čaka kaže da ne treba reći. Uglavnom, znači, to je rezimije tog razilaža među učenjacima. Uh, u hadisu došlo tako, znači došlo da je dozvoljeno namaz, u namazu i šareti ti nešto, jer je poslanik sada i šareti o njima da sjednu. Znači osoba ako nešto klanja namaz i treba neko, nešto da i šareti, tog namaza nema smjetnje u tome. Poput toga da počne klanjati, a tamo pojača, na televizoru, tamo na, utakmica, navijači se deru, pa ti onda i šaretiš ono da, da, da smanji, da, da ugasi ili da smanji i šaretiš im. Ili kipi mlijeko, ki kip im rijeko naplati pa ti šaretiš da se to skloni ili tako dalje, slične, slične ovaj, stanja koje nam se dešavaju. Dokaz također, znači ovaj, oba hadisa ukazuju na obavezu slijedženja imama u namazu. <clears throat> ovde ovde malo razvuku, ovaj, odužio malo, Abdullah Besam komentaru ovde govori, uh, ako je došlo u namazu, da muslima, da muktedija treba tako slijediti mama u namazu, kaže to govori stvari jedno jedno drugo krupne stvari, odnosno da e, da šerijat islam gleda na taj, na taj sistem red, urednost, disciplinu. A to je došlo kaže Ivan namaza, u upravljanju državom, upravljanju neke zajednice, pokornost namjesnicima, e, opođenje e, podanika sa namjesnikom i tako dalje, što teško mnogim ljudima, jako teško im pada, mora biti nekom pokorno, treba nekog slijet, neki ljudi imaju po prirodu uvijek znači, potrebu da se s nekim bune i da budu opozicija u svemu živom, samo neke kontra kontra mu je pravilo u životu. Znači, nije tako, znači, u šarijetu je, znači, e, pravilo, znači, da mora biti neko ko predvodi, neko ko, e, neko ko upravlja muslimanima, koji pravi sistem red, a drugi ga slijede u tome. I to je tema za sebe, uglavnom on hoće da kaže, ako je došao tako u namazu, treba slijediti mama kako onda tek van namazu, a drugi imamo jasne šarijetske tekstove obavezi pokornost poslušnosti namisnicima muslimana. Andalusam, Andalusam. Andalusam